Օրեր շարունակ Երևանն ու Ստեփանակերտը հերքում են թշնամու ապատեղեկատվություններն ու գրանցում հրադադարի պահպանման ռեժիմի խախտումները։ Ադրբեջանը հերթական սադրանքի համար տեղեկատվական հող է նախապատրաստում, խեղաթյուրում իրականությունը փորձելով հիմնավորել իր ստորաբաժանումների կողմից հրադադարի խախտման բարբերաբար արձանագրվող դեպքերը։ Քաղաքագետ Սուրեն Պետրոսյանի խոսքով Ադրբեջանի քայլերը հստակազդակ են այն բանի, որ թշնամին պատրաստվում է պատերազմի։ Հարցն այն է, թե որ ճակատով կսկսվի հարձակումը։ Իրավիճակը վիճակը լարված է եւ Արցախում, եւ Սյունիքում, եւ Տավուշում։ Մենք պետք է գիտակցենք Արցախ, Սյունիք, Երևան, սրանք մեկ փաթեթ են։ Դրա համար թե Արցախից կսկսի առաջինը գլոբալ ավելի մեծ բախումը թե Սյունիքից, թե Տավուշից, սա հարցի մյուս կողմը, որովհետեւ մեկը չեմ կարծում կարող է սա ասել, բայց որ լինելու է դա, ես առավել քան վստահ եմ։ Այս բան Արցախին ուղղված սադրանք, ասենք կամ միջադեպերը, ասենք ավելի շատ նպատակ ունեն, որպեսզի հայրը ավելի շուտ Սախհասյանը ուղղված եւ ցավոք այսօր նույնիսկ մեր իշխանության եւ ընդհանրապես քաղաքական համակարգի կողմից ամբողջ հայության եւ մասնավորապես Արցախում բնակվող մեր հայրենակիցներին տրվում է այն միֆը, որ այլևս որևիցե բան փոխել հնարավոր չէ, դա հետո միակ տարբերակը հուսալեկությունն է եւ ուղղակի Արցախից դուրս գալն է կամ Արցախը լքելն է։ Ազգային շահի եւ պետության ռազմավարական քաղաքականության փորձագետ Գուրգեն Սիմոնյանն էլ կարծում է, ռազմական գործողություններ ակնկալվում են բոլոր ուղություններով։ Դասական առումով ռազմական գործողությունների ընթացքում թշնամին փորձելու է շոշափել սահմանագոտու ամբողջ երկայնքը, որպիսի հասկանա, թե որ կողմից կարող է իրականացնել ճեղքում։ Ամենից ակնհայտ ուղությունները դա անշուշտ Արցախի եւ Սյունիքի հատվածն է, որպիսի հարավը փոկեն, բայց չի բացառվում, որ Տավուշում էլ գործողություններ որոշակի սկսեն ծավալվել Փորձագետ Սիմոնյանի խոսքով սպասվող պատերազմը ասիմետրիկ պետք է ընթանա, այսինքն պետք է պատրաստ լինել հյուծել թվապես գերազանցող թշնամուն։ Արցախի հանրապետության ազգաբնակչությունը պետք է պատրաստվի ասիմետրիկ ռազմական գործողությունների, պարտիզանական շարժումների, պարտիզանական պայքարի համատեքստում, ընդ որում Արցախը այլընտրանք չունի, քան 16-ից միջև 75 տարեկան զենք բռնելու ունակ քաղաքացիներին պատրաստի եւ համապատասխան ըստ դրամաբանության կարողանա օգտագործի այդ ներուժը, որպիսի առաջին ալիքը գոնե ագրեսիայի հնարավոր լինի հետ մղել։ Արցախում ռազմական գործողությունների միջոցով էթնիկ զտումներ իրականացնելու համար Ադրբեջանին այս պահին ոչ թե միջազգային մարդասիրական նորմերն ու մարդասիրությունն են խանգարում, այլ գերտերությունների խնդրի շուրջ տարբեր հայացքներ ունենալը, կարծում է քաղաքագետ Սուրեն Պետրոսյանը։ Բայց եթե անգամ հարցի շուրջ համակարծություն ձևավորվի հոգուտ Ադրբեջանի, միևնույնն է, վերջին խոսքը տարածքում ապրող ժողովրդինն է, որ արդեն 180 օր է շրջափակման պայմաններում է ապրում առաջինը սա հենց կանխում է այն հանգամանքը, որ այդ մեր հայրենակիցները ապրում են այնտեղ եւ շատերը նույնիսկ ունենալով խիստ սահմանափակ ռեսուրս, մարդկային սահմանափակ թվականներ, պատրաստ են ինչևէ շփոթել այդտեղ։ Ես երաշխավորում եմ եւ վստահ եմ, որ գերտերությունների մակարդակով չկա այս պահի կոնսենսուս, որ Արցախը զենքով կամ զինված ախման միջոցով վերջնականապես անցնի Ադրբեջանի կողմից ստեղծված իրավիճակում հասարակ քաղաքացիների գործառույթը ավելի է կարևորվում։ Բոլորը պետք է իրազեկված լինեն։ Եթե անգամ պետք է 4-րդ անգամ նորից պատերազմի միջով անցնել, պետք է արժանապատվորեն անել դա։ Կանայք իրենց ամուսինների, ворթիների կողքին, թիկունքը իր աշխատանքը պետք է կատարի, զինվորը իր։ Ես կասկած անգամ դույզն չունեն, որ մենք հաղթելու ենք։ Եվ ես դա կարող եմ հիմնավորել թե ռազմարվեստի տեսությամբ, թե մեր հնարավորություններով հանդերձ։ Դրանում եւ Արցախցին էլ թող չկասկածի, ամուր մնա կարճած իր հողին, ի վերջո մենք հաղթելու ենք եւ միացում օրակարգը պետք է սпасարկվի։ Բացառապես սա է մեր ճշմարիտ ուղին եւ թափթփված թուրքը չի կարող մեզ դիպել պարտություն, որովհետեւ մենք հազարամյա պատմության հաղթանակների բովով անցած քաղաքակրթություն է եւ մենք հաղթանակ ենք տանելու սա պետք է հավատալ ամեն կերպ Ամենաառաջին հաղթանակը մարդիկ պետք է տանեն իրենց եսի նկատմամբ, նշում է Սուրեն Պետրոսյանը։ Յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է իմանա, որ ինքը ունի հստակ առաքելություն։ Օգնել իր կողքի մարդուն, իր շրջապատի մարդուն, որպեսզի հաղթահարի անզորությունը ու սահմանությունը, որը մեծագույն մեղք է։ Եթե իրականում այսօր ինչ որ մեկը ուզում է լինել հերոս, պայմանական եմ ասում։ Առաջին հերթին ինքը պետք է կարողանա ունենա հստակ եւ մեծ ներդրում, որպեսզի հասարակությունը կարողանա հաղթահարի անզորությունը, որ սահատությունը էլ փոխանցի պայքարի օրակարգով։ Այն ժողովուրդը, որ հաստատուն կամք է ունեցել իր հայրենիքում ապրելու, մշտապես ապրել է անկախ պատերազմների ժամկետներից ու հզորությունից։ Եթե Արցախում մինչ օրս հայերն իրենց հայրենիքում են, ժողովրդի հաստատակամության շնորհիվ է, ինչը պետք է արտահայտվի նաև այս օրերում։ Անիա Բաղյան, Արցախ լրատվական